Yogo contra depresio. Depresio estas grava san problemo contra quiu medicinistoi constante serchas rimedoin. Gi ocasas en la tuta mondo, en ciui culturoi. En usono, exemple, calculoi montras che gi suferigas unu sessonon de la lojantaro, quio signifas pli ol dec sep milionoin da homoi. Gi povas faciligi la estigion de diabeto, cae cor malsanoi, cae, laula passado de tempo, gi certe estos unu el la plei oftae causoi de mal capabligio. Compreneble, mem mortigoi estas gia plei tragica consequenzo cae unu el la plei oftae morto causoi en multae landoi. Estas alarme pensi che multae homoi, ciui coniectas primem mortigo au effective agas tiu cele, ne ricevas taugan flegadon contra o depresio. Bedaurinde, ancora existas multae homoi en la mondo, ciui pensas che depresio estas malfortezzo de la caractero, manco de religia fido, egoisma sinteno, manco de moralai principoi, cae aliei similae antau iugioi quiui contribuas al la terura statistico. Tamen, depresio estas complica malsano, cun biologiae, geneticae, sociae causoi gi povas presentigi en diversae gradoi, quii varias de relative mildae symptomoi, gis stato de neelteneblai angoro cae mispensado. En siai plei severae gradoi, gi complete malcapabligas la malsanulan, et por ordinarai agoi, kiel banigio, mangio, cae convivado. Quancam la flegado de depresiuloi estas malfacila tasco, tamen existas nun tempe plei ofte utilai rimedoi. Ne temas nur pri medicamentoi cae psicoterapio. La bona novajo publicigita en Journal of Psychiatric Practice en Usono en novembro 2019 estas che iogo povas effice helpi tiuin suffere ganta in homoin. Iogo, cae practicado de regula spirado estas usatai de longa tempo contra streciai situatioi, anxio, deprimo, doloroi, cae aliei misfartoi. Nun, seriosa esploro montris, che gi mildigas simptomoin de depressio. Oni observis homoin inter la dec oca cae la ses dec quina iaragioi, ciui en ciu semaino al po tri naudec minutai classoi, cae quar tridec minutai treinoi en siei heimoi. Alia grupo submetigis al po du naudec minutae classoi, cae tri tridec minutae heimae treinoi. Ne estis diferenzoi inter la gruppoi civi povus influi la observadon. Post certa tempo, oni submetis ciuin partoprenintoin al facai testoi. Ili montris che en ambau gruppoi reductigis anxio cae depressio simptomoi. Iogo conducis al pli positiva pensado, generala revigligio, tranquillezzo cae malpli da corpa lazzezzo. Ne temas pri i conceptoi mistichemo au trocredemo. Temas pri seriosa, obiectiva scienza esploro. Compreneble, ancora mancas respondi al multae demandoi concerne la efficon de yogo. Oni ne pensu pri flanken laso de aliai conatae medicinae cae psicoterapiae remedoi. Temas nur pri unu plia valora rimedo quiu povas mildigi grandan suferon.